kamar da aka biya kudubar a cikin harshen larabci ga fasara ta takaice a cikin harshen hausa kuma kamar da muka bi wannan kudubar kamar lallashi ne ga mutane a cikin halin da ake ciki na matsi da takura muna fatan allah ya hidda mu daga cikin wannan yanayi bayan godiya ga allah da ya gare shi da salati ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam kudubar ta ci gaba da cewa bayan haka ya ko bayan allah ku ji tsoron allah hakikanin jin tsoron allah muku sani cewa lalle Allah maɗaukakin sarki yana sane da abin da ke samai da abin da ke ƙasai sannan yana sane da abin da yake a sarari da abin da yake boye Allah kuma zai ba ku labarin abin da ke cikin kiraza a gobe alkiyama hakika Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari ya ba mu labarin yadda Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi al'umma da suka zo bayan mu kuma da jarabta daban-daban kala-kala kowace al'umma da yadda Allah maɗaukakin sarki yake jarabtatta kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana waɗannan kisoshi a wasu hadisai kuma Allah kan jarabci bayi musamman idan suka kauce hanya idan suka yi zalunci Allah maɗaukakin sarki yana cewa ma asabakum min musibatin babu wata musiba da za ta same ku fa ma kasabat ku. sakamakon abin da hannayenku suka aikata ne wa ya afu an kafir da yawa ma Allah yake yahewa domin da Allah yana kama kowa da sa da ya Allah ya ce to da ba sauran ma mutane a ban kasa don kowa sai ya yi laifi Allah madaukakin sarki yana cewa a hasiban nasu an yi ku an ya kulu amanna wa hum la yaftanun yanzu mutane suna tsammanin kawai za su yi musulunci su ta holewarsu su ta jin daɗinsu Allah ba zai jarrabe su ba da abin da ba su so Allah ya ce ba haka abin yake ba wala kada fattanna allazina min qablikum hakika waɗanda suka zo kafin ku Allah ya jarabce su to me yasa Allah yake jarauta bayi fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu la ya'lamanna al-kadhibin don Allah ya gane su wane ne ke yin addini na gaskiya su wane ne kuma suke yi da ƙarya Allah madaukakin sarki a wata ayar yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat Allah ya ce wallahi sai na jarabe ku da wani abu na tsoro da yunwa da tawayo ayan itace da mace-mace tsakaninku Allah ya ce wallahi sai na jarabe ku da waɗannan abubuwa ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man yuridillahu bihi khairan yusuf wanda Allah yake son shi da alkhairi sai Allah ya jarabce shi da wata musiba idan yayi hakuri ya mai da abu ga Allah sai Allah ya ba shi lada ya ku bayan Allah waɗannan ayu da muka karanta a sama duka suna nuna cewa lalle Allah maɗaukakin sarki babu makawa sai ya jarabci muminai sai ya jarabci mutane da kowane irin jarabta sai dai kai baka san wace irin jarabta ce Allah zai ma ban ban sani ba to amma sai mu ɗauka dukkanin abin da ya zo mana daɗi to jarabawa ce Allah yake mamu wannan jarabawai takan kasance kai kaɗai Allah ya maka ita ko Allah ya tattara mutane ya masu ita ko kuma Allah ya jarabce ka ta hanyar ɗanka ko ta hanyar ɗan uwanka ko ta hanyar matarka ko ta hanyar iyayenka ya kasance kana cikin wata damuwa amma kai tsaye abin kila ba daga gare kai ke ba daga wani ta yake ya ku bayan Allah hakika Allah madaukakin sarki ya jarabi al'ummu da suka zo kafin mu ba mu kaɗai ba ne Allah ya jarabta Allah madaukakin sarki yana cewa ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون حقيقة جماعة فرعون Allah maɗaukakin sarki ya kama su da fari tsananin fari da kuma tawaya ta yayin itace Allah ya masu haka ne domin su dawo su gane abin da yake daidai haka kuma Allah maɗaukakin sarki yake cewa am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum yanzu ku kuna tsammanin kawai sai ku waye gari kawai ku shiga aljanna wani irin abu mara daɗi na damuwa bai same ku ba irin yadda ya samu mutanen baya Allah maɗaukakin sarki ce waɗannan mutanen wa masatuhum wani abu mara kyau mara daɗi na tsanani ya same su ra'a da cututtuka wa zulzilu hatta yaqulu ar-rasul wallazina amanu ma'ahu har da aka yi wato suka girgiza sai da ya kasance jama'ar manzan Allah wato wani manzo daga cikin manzanni jama'a shi da shi manzan suna cewa mata nasarullah yau shi taimakon Allah zai zo Allah ya ce ala ku saurara inna nasarullah qarib lalle taimakon Allah yana kusa kenan duk lokacin da tsanani ya yawa to taimakon Allah na zuwa Allah ya kama da shi ya tabbata a cikin hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda lokacin da take ba urwa wato dan dan dan uwarta take ba shi labari ta ce ya kai urwa so da dama gidan nan da kake gani wato gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mukan yi kwana da kwanaki ba mu ɗora tukunya ba ta abinci ya ce to me kuke ci ya ce muna cin al'aswadai ne ke guda biyu malamai suka ce Shi ne shine dabino da ruwa kun ga gidan manzan Allah kenan kenan an wayi gari a gidan manzan Allah ma wata rana ba a cin abinci a ƙoshi. ya ku bayan Allah idan mutane suka wayi gari a cikin irin halin da muke ciki na damuwa na tsada na kashe-kashen mutane na ɗauke mutane da sunan a bada kudin fansa to abubuwa kamar haka sun waje wa gare su ko kuma ya kamata su yi abubuwa kamar haka na farko shine al-istibdalu li a'mal sayyi'a shine su canza ayyukansu da suke munana zuwa ga ayyuka da suke kyawawa wannan kuma ana nufin mutum ya bar yin abin da yake duka ko kuma ya rage domin wani lokaci shi aikin laifi wani bai iya bari duka to in kana yin biyu ko kana yin goma ka rage biyu ka bari ka bar takwas ai ka rage amma suna nan yadda suke dab to wannan shi ne ke ba a so ko dai ka bari duka ko kuma ka rage a hankali a hankali kana ragewa wata rana sai ka zanka bar su waɗannan nasarari ɗan allah maɗaukakin sarki yana cewa inna allaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim Allah bai canza ma mutane halin da suke nan ni'ima sai in su ne suka canza ma kansu to sai Allah ya canza musu shi yasa malamai suka ce ka'ida ta Allah madaukakin sarki ba ta gushewa idan kun canza zai canza maku idan ko ku canza ba ko ba mi za ku yi ba za ku samu canji ba da haka wajibin farko shine ayyuka da ake marasa kyau, to mu canza wannan kuma kowa da shi ake da ni kaina da duk wanda ya sani kowa san irin lahin da yake wanda bai kamata ba wani ƙarya yake yi mana shi in ya zauna bai tashi daga inda ya yi ba labari sai ya yi ƙarya wani kuma gulma yake yi wani tsigan mutane yake yi wani zina yake wani cace yake da sauran nau'ikan laihuka waɗanda suke daban-daban kowa san laihin shi musamman manya-manyan laihuka to mi ƙoƙarin tuba ga Allah mu canza wannan halin da muke ciki domin Allah madaukakin sarki ya kama da canji Allah ya canza mana abu na biyu shi ne addu'a wa istighfar yin addu'a da kuma istigifari Allah da kanshi ya ce wa qala rabbukum ud'uni a lakum Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa maku lalle waɗanda ke girman kai wurin roƙona to zan sa su wuta Allah maɗaukakin zarki ya ce wa astaghfiru rabu ku nemi gafarar ubangijinku sun matubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi yi mata'an hasana sai yayi maku rayuwa rayuwa mai daɗi to kaga kenan rayuwa mai daɗi na zuwa in akai ta addu'a akai ta istighfari da haka yawan istighfari yana kawo rayuwa mai daɗi da haka mai yawaita istighfari ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina yin istighfari a kullum sama da sau 70 a wata ruwa ya ce sau 100 a din rana to mu za ka gaba mu mayi ko abin nan ba wahala ke gare shi ba kana iya yi kana tahiya kana yi kana zaune kana yi kana kwance astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko astaghfirullah wa tuba ilayk astaghfirullah wa tuba ilayk wannan duk yayi ko ka ce astaghfirullah kai so 100 wa wahala wannan cikin minti biyu minti uku kai 100 to ka wuce ma 100 din ba laifi bane ba wannan da haka mu yawaita addu'a da kuma istighfarin Allah madaukakin sarki ya kuranye mana wannan musiba ta da al'amura da kashe-kashe da ake a wasu wurare sannan abu na uku shine yin adalci da tausayi wato ga masu hukunci shine shugabanni wannan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi addu'a ga wanda yake shugabanci ya ce dukkan wanda Allah ya ba nauyin shugabancin al'umma sannan kuma ya tsananta masu Allah ka tsananta mashi dan haka wato shugabanni suna da rawa za su taka wurin sauƙaƙa mutane irin yanayin da ake ciki kasancewa suke rike da madaban iko suke da ikon su yi wani abin da zai taimaki al'umma abu na hudu shine wato masu wadata su taimaki waɗanda ba su da shi shine mawadata su taimaka ma waɗanda ba su da shi da nau'uka na abinci wannan a wasu wurare muna jin labarin yadda wasu ke kokari yadda wasu ke kokari mun ji a yankin mani nan akwai wani mutum wanda ya sai wajen buhu ɗari ya raba ma mutane kaga yanzu ba abin da mutane ke bukata irin abinci to duk wanda kawai taimaki al'umma da irin wannan abincin wallahi in Allah zai buɗa ba shiga alkhairin da zai samu zai so duk duke shi ma ba ta fi to kuma yanzu ya rayuwar da muke yi akwai masu kuɗi jirgin kowane gari wallahi masu kuɗin nan da za su ma rika hidda zakka domin kiyasin da aka yi a katsina za a samu mutanen da ke da biliyan arba'in mutum arba'in karanci kuma wallahi sun yi arba'in kamar yadda wani alkali ke waɗe mamu ya ce wannan biliyan arba'in da kowane zai hidda zaka a shekara kun ga an samu biliyan arba'in to wannan biliyan arba'in kowace lokal gaman araba a bata biliyan guda saboda allah nau kake tsammanin mutu kowa zai samu kowa zai samu biliyan guda a kawo tarimu lokal gaman biliyan guda a kai ta wani lokal gaman a ce a raba ma mutane kawai kuma abu fi su biyan kowane gida a bashi kowane ko da dan jariri ne a bashi nau kasan mutum zai samu naira biliyan daya to amma ba a yi wato abin da ya kamata su mutanen da yake galibin kudaden nasu wasu da yawa ba hanyar Allah suka same su ba shi zaka kasan baki yadda zakai ko su yadda zakai ba yadda Allah ya ce ba dan haka mutane wanda ke da iko su taimaka ma waɗanda ba su da iko yadda duk ake cikin al'umma ba a taruwa a zama daya wallahi akwai duk tsananin da kuke ji akwai wanda shi ba abin da yake ji kuma yana da ikon da zai komai kuma yana da ikon da zai duk abin da ake wani kuma wallahi don rana ya kwana da yunwa shi yasa waɗanda ke da shi mawadata su taimaka ma waɗanda ba su da shi kuma wallahi taimakon nan duk wanda ya taimaki wani kan shi ya taimaka domin Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ayyuhan zina amur ya kodin suka yi imani an fi mara ma naku min qabl ku ciyar da abin da Allah ya zata ku da shi min qabla an yi a da da rau tun kawo mutuwa ta zo muku ka cewa rabbi laula a ila ajalin qarib Allah jinkirta mai ce Allah ba zai jinkirta ma ba sannan kuma Allah madaukakin sarki ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba wadanda ke ce da dukiyarsu don Allah kamar waɗanda suka shibka kwaya guda ce ta gero aka ce wannan ambatin sab'a sanabil sai ta dangarniya bakwai fi kullu mai mi'atu habba kowace dangarniya tana dauke da kwaya ɗari. to wannan shine sakamakon wanda ya bada abu kwara ɗaya fi sabilillahi zai taho ya tsiro ya zama 700 kuma Allah maɗaukakin sarki ce wallahu yudaifu liman sha, Allah yana lillinkawa ga wanda ya so kaga abin da kai na alkhairi Allah maɗaukakin sarki zai lillinka ma shi har zuwa 700 har zuwa ma fiye da 700 kaga alkhairi amma sai kaga wasu da yawa sun rike dukiyar suna ta lissahi su bata ishe su ba kullum bata ishe su ba ko ba ta isa sa su mutu ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ba mu labarin mala'iku da ke sauka kowace rana suna yin addu'a ga nau'in mutane guda biyu ɗayan mala'ika yana cewa Allahumma a'adi munfiqan khalafa ya Allah duk mai ciyarwa Allah ka ya mai da dukiyar shi wa yaqulu al-akhar ɗayan kuma yana cewa Allahumma a'adi mumsikan talafa ya Allah wanda yake marowaci ƙara mai ka ƙara mai talauci cikin zuciyar shi kaga mala'iku ke wannan addu'a idan ka shiga cikin marowata kuma ka shiga cikin wannan addu'a to ka bani kana ce sai kai ta kwama kai ta tattalin dukiya kai ta tattalin dukiya sai ka mutu ka barta ai ta watar da ita kuma kaga wannan kai kai makanka don wanda ya tattara irin wannan dukiya galibi bai cika tarbiyyanta yaran shi ba ta yadda in sun ma ta yi ko in ya ta yi su ne addu'a a'a shi dai ya tattare kada kada kada su ci wani lokaci ma za ka samu